Nun bada zer? Pentsatzen dudalaik nulakua izan zen lehen aldian, katastrofa hitza zait goguara jiten. Oano ohidniz, adin batetakoek ezagutu dien duxevo batetan izan zen. Jargiak burduinaz eta ginen bi maitaleen erdi-zerdi abiaduaen kambiatzeko gidara. Erromantismo guti eta beldur batez hartuik ez batak, ez bestiak, ez gunean plazaik hartu. Bena zerbait importante egin gunealako sentimentu batekin batu ginen balin ba. Batak zela eta bestie maztetu. Gue belhain etzen holako gaizeta zitz egiten eta etxekuekin aipatzen ahaltzenik, etzeikunez eta gogu ala eh? egun gaizak bestelako tudiela pentsatzen ahalda, nahiz eta itzaluniak izan. Plus de 30% euh, des gamines qui arrivent en fin de troisième euh, qui ne font toujours pas le rapport entre faire l'amour et tomber enceinte. Quand même grave. Prefosta, pentsatzeate maiten du. Erraiten da, ezagutzen ez dugunak haik deikula beldura sortzen. Hoi hala bada, gehi haue ezagutazi behar da. C'est possible d'en parler, ça va pas du tout traumatiser un enfant. Bon, posible izatia gaizaba Bena hantik eta egitea badabide. Eta galto. Nula egin. Nula sexua inguko gaizak aipa haur bati. Jabakitzen ahalda ez egitia. Pentsatuz haur batek ez diala holako bi hauste galto edo kontzientziaik. Hola pentsatuz okerian ginate. Ezen haura, nahiz lauspabosturtekua izan ezpeita tonto. Pour eux, il y a des corps avec un petit appendice qui pend et des corps où il n'y a pas de petit appendice qui pend. Et alors ça, c'est un tsunami. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire un enfant qui pose des questions, c'est plutôt un enfant qui est à l'aise par rapport à tout ça et qu'un enfant qui n'en pose pas, il est parfois mm. euh, rongé par tout un tas de questionnements qui ne sort pas. Ok, haura normalada. ez da perbertso bat, ez eta satira bat. Bon, bena hortik aitzina, nula aipa, nula debru enetako simple ez den zerbait hoi ene haurekin jora. Prefosta, beti bada ipuin hoi, errandalako aziaena, badakizie, Benahuneke, Je lui ai évidemment raconté cette fameuse histoire de graines. Et puis, ça s'est tout de suite euh, très vite compliqué. Il m'a dit, mais la graine, euh, elle est où Tu la manges Je bah non, c'est pas exactement ça. Mais alors Ordian berize, nula egin. Nula egin bereziki huneki gihauri arrazuak sortzen bali Agian, nahizeta eta etxekoak nahizeta nahiz eta gui dagokigun haurai bebidiaren zabaltzian laguntzia, agian, hai aitortzia ez gira perfeitak, guke badutugula guenek eziak, eta beldurak, bena horrek ez diala eranahi beheku jositatiai bortak zeratzen deitzo gula. Je ne t'interdis pas de t'interesser a sa, je comprends que tu le fasse, euh, mais euh, moi, je, je sais pas trop comment faire. Azkenian galtua da nuri deion aipatziak beldura sortzen. haurai ala On a l'impression en tant qu'adulte que poser un mot, ça peut inquiéter l'enfance, parce que ça nous inquiète nous, mm. souvent. Istoia da, gue gerripian hius palau santimetro karatu baizik hartzen ez dutian gune hortan dugula kokatzen seksualitatia. Bena hoi beno zabalago da. Nur behaen korpitzaen ezagutzia da, korpitzartan txenditzen dutugun sensazionetaz jabetzia eta hartzia dien bezala epaitu gabe. Esen hoi gashki amanez toutes les névroses, toutes les perversions, euh, toutes les angoisses, euh, toutes les dépressions futures, elles prennent appui sur la façon dont les enfants entre 0 et 5 ans ont assimilé le sexuel. Kronika hunen undariala guatzen heinean argi batzen da sexuaz nula edo hala hitz egin behar haurekin. Bena hargatik etzaiku errezeta simple eta perfeitik agertzen. Ordian azken aldikoz, nula egin behar haurei Ah ben que les parents ont une sexualité bien évidemment et qu'ils y trouvent du plaisir quand ils s'aiment et qu'ils s'embrassent, c'est la chose la plus importante pour eux dans l'existence et que c'est grâce à cet amour et à cette sexualité que les enfants viennent au monde. Tout ça, c'est des histoires absolument merveilleuses que les enfants ne se lassent pas d'entendre. Et eh ben voilà Maite holako elke elektronikoak eskutik eta hasi, pot, lastan edo kaesuz josiak dien ipuin kontatzen. Eta ez parimagia fida xusenka haurai holako kontatzen hastea, hasi ariketen egiten guebizia partekatzen dianaekin. Ez du dudaik besarkaz beteik diatekian gai bustiak gozatuko dutugula. Dumba da zer?